บุ๊กทูแปดสิบสามอัสตูนเดสมิตรีสอดีตการสามปากาตเนทรีสโทรศัพท์เปียสวานิตดิฉันโทรศัพท์แล้ว Es runāju pa telefonu. ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Es runāju pa telefonu visu laiku. ถาม Jautāt. ดิฉันถามแล้ว Es jautāju. ดิฉันได้ถามเสมอ Es vienmēr jautāju. Lau. Stāstīt. Di šan lau lēu. Es stāstīju. Di šan dai lau rươngทั้งหมดแล้ว Es izstāstīju visu stāstu. เรียน mācīties ดิฉันเรียนแล้ว es mācījos ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย es mācījos visu vakaru ทำงาน strādāt ดิฉันทำงานแล้ว es strādāju ดิฉันทำงานทั้งวันเลย Es strādāju visu d i e n นรับประทาน ทานเ s t ดิฉันทานแล้ว Es paēdu. ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว Es apēdu visu เ d i ย n น